semifinals, ang parating na laban, Fleta Magaye isang beses. Yeah! Shoutout sa lahat ng MCs, shoutout sa lahat uh, sa buong Flip Top staff, shoutout sa lahat ng support ng tunay, live, online. Kung gusto yung kung gusto yung tumagal pa yung liga, huwag niyong piratahin. Lahat naman tayo Pilipino, piratahin niyo na lang yung international. Huwag niyo kami piratahin. Yun na yung pinakamayahambag niyo sa amin, ang pagnood sa YouTube, hindi sa pag-re-upload, hindi sa pambubura Kung gusto niyo makakita na mga laban katulad na itong parating. Sa kanan ko! Central Luzon Division represent mula Balanga, Bataan pa para sa inyo. Magingay para itim si Dean. sa Take It Out, sa Good Vibes, sa Nerd Skills, sa Wasakista, saka sa Bataan District Jail sa mga tropa ko dyan. Sa kaliwa naman, Pasig at Cebu represent Artifice Records. Magigay! para ilunin! Sa bagong aparato at teknolohiyang moderno Kailangan kong magkaganon, ayokong mahuli sa kwento Dala-dalawa na ang telepono, di pa rin kontento Puro lamang sarili trato at pasikat sa komento Alam mo bang alam nila ang buong pangalan mo Kompleto araw ng kapanganakan, trabaho mo pati sweldo Kasi 30% rason kaya to inimbento Para madali lang tayong matiktikan ng gobyerno Team CD, pitong hurado. Binigyan ko sila ng palugit. Tig tatlong minuto, binigyan ko sila ng palugit. Tig tatlong, tatlong minuto. Semifinals to. Sulitin natin lahat. Flip top, pakinggan natin. Buwalta pala ito, 3 ng barat kay Team CD. Oh. Yo, yo, yo, game! Umabot ka ng semis, kasi tinalo mo si Badang. Doon palang panalo na ako eh. Tsaka baka nalilimutan mo. Sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may tsansa ako manalo pag nag-solo na lang. Oh, shit! Mag-isa ako. Mag-isa ka. Kala ko hindi na magbubunga ang itinanim ko na pagtsatsaga. Ginalingan ko sa karir ng ating labanan ay maikasa. Sa huli, aanihin ko din pala yan na parang magsasaka. Tagabukid! Yan ang pangasar mo sa akin noon na hindi ko itinanggi. Napakarami ko ng kinain na bigas, kaya nga ako sabik na kumarne. Tamang-tama yung inihain nyo sa akin kasi Bulalo ka raw. Halata nga. Kasi utak mo sabaw. Pagarbo lang ang mga multi sa suntok. Mas importante ang heaters. Parang sumali ka sa boxing, tapos nagbaon ka ng glitters. Yung mga verses mong yan, kayang gawin ng beginners. Ikaw nga si One Punchline Man, kasi puro ka feelers. Kaya kung pumunta kayo para sa bars, Meron ako ditong na corner! Papatayin ko tong adik na may multi-personality disorder! Yo! Minsan ka nang naging pare na nagpalayas ng masamang espiritu, tapos naging payaso na mas mukha namang may hepatitis na pikulo. Salamat sa iyo, di ko na kailangan ng katawa-tawa na liriko, kasi literal na ginawa mo ng katawa-tawa yung sarili mo. Seryoso? Nag-costume ka ng payaso? Kulang ka na sa class, Looney. Ba't ka nag-makeup? Nagmukha kang estudyante, tira walang pasok, nagpalit pa ng get up. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko, estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-make up. foundation ng hip-hop sa Pinas, kung makapag-foundation wagas, <laughs> Sige, ako na mukhang tibo. Ako na pormahang F4. Ako na hindi tunay na hip-hop o mukha akong potapete. Pero kung ibig sabihin naman ang pagiging tunay ay pagkocostume sa stage, okay na ako maging peke. Ako na walang kanta. Ako na hindi marunong mag-rap. Pero hindi nyo ba naisip? Sampal yun sa mga tunay kung ganon. Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. Speaking, speaking of taon-taon, ilang taon kang Ilang taon kang sitting pretty sa trono mo. Di ka na muna sa paglaban, sitting pretty ka sa trono mo. Naturingan kang hari ng tugma, pero yung pagiging hari, hindi tugma sa'yo. Kung hindi pa mag-back to back si batas, hindi ka maaalarma dyan sa pwesto mo. How ironic, batas ang nagpaupo sa hari, batas din palang magpapatayo sa'yo. Ah, malas mo! Sumali ako! So sorry na lang! kalagayan mo, parang hairstyle mo, hanggang semi na lang. At famous ka lang. Kaya kahit corny yung mga linya ay kanyang nabubuhat. But you will only give D vitamins kapag dinaan mo ako sa sikat. Buhay ko, ikaw ang author ng back page, Tangina, di na ako nagulat. Sobrang hina mo sa written, yun lang ang kaya mong isulat. Tahimik lang kalaban mo, pero likas na halimaw to, subukan mo kung gambalain. Buhay mo ay bukas na libro, ito ay silid aklatang ko, may paglalagyan ka sa akin. Yo! Halos apat na taon na pala nung una tayo nagkakilala. Kamusta na daw, sabi ni Abra. Sayang, marunong ka na sanang humawak ng espada. Kaso lang, lalo kang nagmukhang lesbiana! Walang hiya ka? Nasaan na yung partner mo dati na parang tanga? <laughs> Wala ka na nga naiambag sa kultura, nagsama ka pa! Tapos sabi nila, pagdating kay Tip City, wag daw ako magtitipid ng sobra. Kasi malaki na daw improvement niya. Parang liig ni Gloria. Pwes wala akong pakialam kahit limang beses ka pang pinabagsik. Galing ka lang din sa tangod ko, matagal na kitang pinatalsik! Tip City, tunog gangster sa unang dinig. Pero sa unang tingin, Mukhang hamster na puno yung bibig. Yang higanting pisngi mo, ang pangit sa video. Lalo na dun sa battle yun ni Sinyo, kamukha mo yung puppet ni Jigso. At kung akala mo, pupuruhan ko yung pustiso mong namamaga. Mali! Kung akala mo, pupuruhan ko yung piski mo namamaga. Kamustahin natin yung ngipin mo pag, pag binatil ko yan, dalawang postiso magagawa. Ano? Ngipi mo na naman, ngipi mo na naman, bakit galit ka na? Malamang titirahin ko pa rin malaki yan, bakit lumiit na ba? <laughs> Hindi porket 10-1 ka, mananalo ka na. Gago ka ba? Lahat ng nakalaban mo, bagong salta. Kaya paano ka pa makakachamba sa akin kung para starter na nga si Balakid na talo ka pa? Siya daw yung pinakagutom na rapper mula Bataan hanggang Maynila. Aba, aba, aba, aba, aba! Pambihira! Kaya pala pag nag-rap ka, para ka ng hihina. Di nyo ba napapansin? Tunog ba din to si Tipsy D? Kahit ilang beses pa to magbayad ng shipping fee, wala pa rin dating yung delivery. Nakakawala ka ng gana. Celebrity boxing na lang sana. Kaso sa laki ng ngipin mo sa harapan, wala namang mouthpiece na kakasya. Mga hurado, hindi nyo na kailangan pang pag-aralan ng mga bara kasi round 1 pa lang, nangangamoy patay na daga na! Speaking of daga, huling laban ni daga, basag yung muka, punit pa yung uso. Pero panalo pa rin si Ratatouille kasi nga ang lupit magluto! Di ba nag-choke ka kay J. King? Biglang nablangko ang kanyang utak. Hindi na ako magugulat Mahirap talagang magkabisado pag may ibang tao kang taga-sulat. Oh! Tapos di ba marunong mag-freestyle? Kaya nagpapaka-friendly tong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? Oh! Nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. Mas kabado ka pa sa batang tuturukan ng injection. Mas nervyoso ka pa sa tulak na inabutan ng inspection. Daga ka na nga, dinadaga ka pa. Ano yon Inception? Huwag mo nang pagkasya, pagkasyahin yung mga bars mo. Masyado ng stretch, Mark. Kaya wala kang tumatawag linya na parang stretch, Mark. Hindi ikaw ang pamantayan, umupo ka na lang sa bench, Mark. Dahil hindi ka veterano, porkit matanda ka na din, Mark! Alam kong marami kang handa para sa hari ng tugma. Kaso lang pag nagtataglish ka na ganyan, para ka nananarkastik na bakla. Yung mukha mong mataba, gawin natin mas grabe yung maga. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balanga? Yuyupi ito sa akin parang kalye sa balara at magbimisto lang tae na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, wag yun ang hanapin! Punta second round. Hindi magpapawala ng tao ang koneho, kaya huwag ka magpanik. Hindi naman illusion na talunin ka, kaya bakit pa ako magmamagic? Kakapanood ko ng balita, lagi tuloy kitang kinukonsulta kay Arik. Buti na lang, hindi ka nag-back out. Uso pa naman yung sumusuko na adik. Yung baliktaran ko kay Flick G, mukhang applicable sa'yo. Kasi kung dati, may kanta kang kaya mo bato? Ngayon, bato na ang may kaya sa iyo. Dati, napapagaling ka ng bato. Ngayon, bato na ang may sakit sa iyo. Dati, naghahanap ka ng bato. Ngayon, bato na ang naghahanap sa iyo. Chief De La Rosa, salute sir sa palagi niyong pagsisikap Kalaban ko po ngayon, user. After nito, pakikidnap. Mr. President, di ako hater. Pero wag niyo naman targetin yung mahihirap. Hindi lahat ng adik nasa squatter, yung iba nasa flip top. O ano? O ano? Luto yung laban mo kay Shay. <laughs> Ilang beses ko pinanood yung video, ang wak nito. Yung panira mo basic, parang straw lang at sago. Kumbaga sa panira ng tina- bala ng tirador, puro magaan ang dala mo. Kasi bukod sa kidney, wala namang masakit sa bato mo. Pero sa kabilaan ng lahat, yan ang gusto ko sa'yo. Lumalaban. Pero sa panahon ngayon, ang pagbattle nito sa akin ay kamangmangan dahil alam nyo naman kung anong sinasapit ng mga adik na nanlalaban. Tulad ng sinapit mo doon sa may foreign nag-rapper. Nagmukhang evacuation area yung Araneta nung mabiktima ka ng disaster. Let's make history! Wow! Tamang-tama yung napili niyong paksa! Biruin mo, ikaw lang yung Pinoy na sinibak ng Arabo sa sarili mong bansa! Ang lakas ng loob mo hamunin si disaster dito ng matikas, tapos yayabangan mo lang ng mga achievement mo sa Pilipinas? Tara ka ba? Sir Mike Swift, aba, Pang-hype nyo lang ba to? Kung ganun lang pala gagawin mo, sana nag-Skype na lang kayo. Binali wala ka tuloy ng kalaban mo, o di ba nakakalungkot? Parang nag-lecture ka sa klase, tos lahat nakadukdok. Napanis na nga yung laway ko eh, sa kakahintay ng suntok. Ah, kaya pala Araneta Dreams kasi nakakaantok! Ano ba naman yan, idol? Luni, hari ng tugma. Pero sige, maiba tayo. Balikan naman natin yung pambabastos mo kay Ann B. Mateo. Tanong lang. Tanong lang. Nasaan ang creativity doon? Makata na ba yon? Rap skill, unique, pinag-isipan, matatawag na talento ba yon? Sige nga, nagbayad kayo sa rap battle para makinig sa rapper, tapos ganong linya, sisigawan nyo ng todo? Seryoso? Eh kahit hindi battle rapper, kayang-kaya yung gawin, basta walang modo! Real talk, gago! Kaya hindi ka sa akin mas angat, bantog ka lang, hindi ikaw ang matalino sa lahat, panot ka lang, hindi mo habol maging alamat, kapos ka lang at lalong-lalong hindi ka masakit magsulat, bastos ka lang. Sa ibang babae gustong lumamutak, may asawa ka pa niyan, sobrang berde ng iyong utak, nilulumot na ba yan? Kanta mong Cerberus, malaburak. Hindi naman sa pagmamaselan, pero bakit ako papasok sa iyong utak? Eh, napakadumi niyan. Kaya yung kidney ni Marlon P., na unang sumuko na kasi yung pagiging madumi ay nasa dugo mo na. Pinakamahusay ka sa tugma, aba, nang yayamot ka ba? Eh kung magaling ka naman pala, eh ba't nagagamot ka pa? Dapat sa'yo sinusunog. Huwag ka feeling malakas na nilikha. Kung yung may lagnat nga, inaapoy, yung tulad mo may sakit pa kaya. Ano? Pustahan? Tignan nyo nga naman. Mukhang pera talaga to. Sige, payag ako. Basta gamit nating pangkiskis ay eh, ang sarili mong bato. Mukhang pera na naman! Mukhang pera na naman kung ano-ano na lang talaga sinasabi nito. Alam mo, masakit ang reality bro. Na yung 100,000 na hangarin ninyo, down payment pa lang ni Arik ng talent ko! Kaya tangina mo! Gusto mo ng bars? Gusto mo ng bars? Pagbibigyan kita kasi minsan lang to. Sa dami ng bars na baon ko ngayon, kahit sa elevator ng Minahang Bato, may signal ako. naging boxing, talon-talo ka sa sapakan. Hindi tayo magka-level, magkaiba tayo ng larangan. Yung estilo ko, direkta, pambara ko na bakbakan. Yung estilo mo, puro yakap, hanggang mapagod yung kalaban. Oh! O di ba totoo naman, mas mahusay pang pumunto si Badang. Tugmaan parang lumpia na walang laman kasi ubod ng tabang. Tsaka paano to naging henyo kung panay Google yung alam? Tandaan mo, hindi kasi Einstein, si Kuya Kim ka lang. Parang gusto kong gamitin yung tatatatay machine mo pabalik sa nakaraan. Upang tadyakan yung nanay mo sa tiyan habang nasa sinapupunan ka pa lang. Kasi mas nakakaumay pa sa Java Rice mag-analyze ng mga battle rhymes mo na tagalized. Lalo mo lang pinapakumplika ng mga hashtag at mga multi sa dulo. Basta ako yung hashtag ko sa umpisa kasi ako yung numero uno. Hashtag numero uno, style mo yung gago. Yung estilo mong pauso, lirisis mong walang punto. Hindi ka epektibo mga insulto kasi mga linya mo hindi puro. Magtatagalog ka tapos mag english ka sa dulo. Sino ka si Tulpo? Anong gagawin mo? Yung keyboard? Magmimistulang giant sword? na isasaksak mo sa akin parang CPU tower port? Tapos sasakali mo ko ng imaginary power cord habang yung nanay ko walang magawa, parang motherboard? Nanay, walang magawa, motherboard, pakyo! Dapat kayo ni Sak Maestro naglaban, pareho kayong taglish magsalita. Kung yung ilong niya dumudugo lang sa kaliwa, sa'yo naman yung sa kabila. Tuwan-tuwa ka dyan sa pinaggagawa mo. Kala mo naman napakabago. Tarantado, nagmumukha ka lang matalino kasi ginagawa mong tanga yung mga tao. Yung mga lyrics ko advanced, yung mga lyrics ko advanced. Inuulit niya pa talaga para sa mga autistic niya na fans. Sige nga, mga makatipsy, ano bang malupit na sinabi niyan? Wala! Para Parang New Year's resolution ni Ari Yuson. Narinig ko na dati yan! Binasag ko na tong daga na to noon, buti nagkiklik pa to. Ganun ba gusto mo? Mas may originality pa yata mga writer ng GMA sa'yo. Hoy, Roger Rabbit, pangungopya ng obra, ginawa mo na yatang hobby. Dapat record mo 10-4 kasi halos lahat ng linya mo, psh, copy. Magaling mangangkin. Yan ang angkin niyang galing. Sapagkat tinatagalog na lang yung mga linya sa King of the Dot. Ang week mo mag-rap. Patapos na ang Year of the Rat. Pero mukha ka pa rin daga. Dapat mga beat mo pang trap. Binisto na to nila Basilio at Miko. Hindi malanati o nauga. Tuloy pa rin sa pagsipi ng mga titik at tugma, hindi ka na nakakatuwa. May halong laway ng ibang rapper, kaya pala bumigat yung dura. Ikaw lang yung kilala kong malaki yung pisngi, pero matigas yung muka. Nakakahiya pa. Tinan mo, kinakaila pa. Porkit yung mga pinagayahan niya na rapper, hindi masyadong kilala. Maliban dun sa infinity line na ginaya mo kay disaster, daig mo pa record level sa dami ng ninakawan mo na rapper. Alam nyo yung dynasty? Dynasty, galing lang yung kay Ramniti. Antigas. Akala niya siguro porket siya lang ang may internet sa Bataan, siya lang din ang may PC sa Pinas. Tapos yung sinabi mo kay Jeking, kay Jeking, babawiin mo yung corona na may kasama ng ulo. Very good! Yay! Tinagalog mo lang yung sinabi ni Cannibus kay LL Cool J. Sabi pa naman ng mga fans mo, malalim kang araw. Kaso yung corona ko, di mo maaring maagaw. Yung mga bara ko kay Shelly at kay G-Clown, di baling mababaw. Basta pinapakain ko sa mga tao, hindi galing sa nakaw. Eh, mga Pilipino, niloloko. Dapat hindi ito binoboto. Tinatagalog lang ni Gago, parang talumpati ni Tito Soto. Kaya kung ako tatanungin, hindi ka karapat dapat magkampiyon. Kalaminin mo ba't yun? Kung mahusay ka talaga, i mo lahat yun! Game, game. Yo! Ngayong ikatlong round, <coughs> pag-usapan naman natin yung isa mo pang costume. Ghetto Priest. Aba, malupit to. Nilabanan yung alien force ni Aklas para mailigtas ang mundo. Kaso ang nangyari, isinabuhay mo lang yung pagiging supot mo. Kasi yung pagiging pare ang patunay na hindi kami galing sa tamod mo. Oh! Magpapalusot na yan. Tangin na mo, Tipsy! Isa talaga akong paring gangster! Lahat kayo galing sa tamod ko, kaya tawagin niyo akong father! Ulol! Ngayong gabi, makakasama mo na amo mo. Nako, malapit na. Kasi kung ikaw nga ang ama namin, marapat lang na sumalangit ka. Kaya ngayon pa lang, saktan mo na sarili mo. Kasi mga kalokohan mo, umabot na sa kanya. Wala ka raw sawang sasampalin ni Kiko gamit ang kanang kamay niya. Kasi parang pinangalandakan mo na rin, na sabay kayo kung gumamit ni manager. Tignan niyo yung imahe, mukha ng bungo parang damit ni punisher. Dapat sa mga traidor, binabaril sa ulo ng 50 caliber kasi ikaw lang ang kanang kamay na mas peke pa kay Jamie Lannister. Pagkatapos ng laban niyo ni G-Clown, pagkatapos ng laban niyo ni G-Clown, sinubukan mo bang manalamin? Ang pangit mo, di ba? Malamang pansin niyo rin, yung makeup niya hulas, larawan na kupas, mala, Renz Verano, Lamang ka na nga sa props nang didistract ka pa ungas, yan bang veterano? Hindi ka na nga lumaban ng parehas parang Meksikano, dinaig mo pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado. Parang laban natin ng dos por dos. Natalo daw kami dahil nag-choke si third. Malaking kalokohan, putang ina. Eh kada round namin, panay mo kaming ginugulo off camera. Lamang daw sila sa performance eh. Kaya ayun, umuwi sila na proud. Paano hindi lalamang sa performance eh, nagpe-perform sila kahit hindi nila round? Hindi nyo naman kasi alam yon. Kaya tingin nyo sa kanya, batikan. Kaya ka siguro ng gugulo noon, malamang ito lang ang dahilan. Wala kang tiwala sa sulat mo at sa sarili mong kakayahan. Wala kang puso ng kampiyon ang meron ka body language ng talunan. Kaya naman ngayon, Napakaraming alkohol nilunok ko, pwede na akong pangginis. Pangontra sa teknik mong dugyot bro, mas kadiri pa sa ipis. Kaya ko lang naman sinabunton ng husto na para bang nililitis. Para patunayang madumiman maglaro to, niligpit ko siya ng malinis. Parang sakong ni Achilles, kahinaan mo aking asinta. Panggap ka lang na matulis, parang bakla doon sa mista. Ang wak mo sa digmaan, mukha mo sobra pa sa pinta. Masakit man sa akin, ikay tapakan, kaso pagod na akong tingalain ka. Kaya naman ngayon, ikulong ang peking legend sa selda na walang laya. Sniper ko'y galaga sa malit na space, bala kayang tumama. Nakasipat sa siwang, tumba ang preso sa bintana. Laro mo pang bata, kaya kitang tapusin ng walang daya. Suntok tumatama, sigurado, mag-cover man ang braso. Pag nakakita ng opening, pinapasabugan ko yung laso. Huwag ka nang umasa sa finals, all three rounds ka lang lampaso. Parang hit Ledger sa Dark Knight, ito na ang huling role nitong payaso. Mukhang gago, kala ko tunay, panggap ka lang pala. Kung noon pa kita nakasagupay, matagal ka nang wala. At ngayong binawian ko siya ng buhay, kayo ay may napala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag nyo lang hanapin tong wala. Huwag na hanapin yung wala. Piling magaling ka talaga. Di ba sabi ng nanay mo, manahimik ka na lang kung wala kang sasabihing maganda? Pinunapunan na mo pa si Flick G dun sa Final Destiny. Pero isa ka ring sabit na MC. Kasi di ba sabi mo kay Icarus, super rookie si Tipsy, kaya this rapper is NB. This rapper is NB? Doon pa lang, panalo na ako eh. Mas matino pa yata sa'yo mga Grammar ng grade 3. Ano sinabi mo? Rapper si NB, tapos yung sinabi mo kay Balakid, yun na mas classic. Tawa ako ng tawa. Patay daw yung mga kalaban niya pag ahon, parang biktima ng pating at piranha. Piranha? Ha? Piranha yun, tanga! Tsaka sa ilog yun nakatira, wala sa dagat nun, tanga! Yan ang hirap sa kanya. Mahusay pumuna ng muta sa mata ng iba, subalit katakataka na di niya makita yung dambuhalan trosong nakabara sa sarili niyang mga mata. Tanga-tanga! Ang tagal-tagal mag-set up! Putang ina mo, kumukungfu-kungfu routine ka pa, mangungurot ka lang pala. Kasi pa nag-wordplay to si pare, kala mo nag e encast ng cheque. Kasi bago mo makuha, Napakarami mo ng cheche, bureche. Sobrang haba mag-setup. Ang dami masyadong nalalaman. Pagkatapos mag-crossover ng harapan, nag-behind the back pa para di siya maagawan, half step, head fake, Kyrie Irving yung galawan, sabay fade away, pasok sa court ng kalaban. Speaking of basketball, ako'y para si Lebron na naka-protein shake. Di ko na kailangan ng Bosch at Wade. Konting hate na mamotivate, umi-score ng 48 triple-double all the way. Ikaw, para si Stephen Curry ng Golden State. Kaya mo manalo ng onsing straight, pero pagkaharap mo na yung hari, 0 for no debate, di ka na makapag-concentrate. Speaking of concentrate, tinitigan niya yung bote ng Sunny Orange maghapon kasi nakasulat concentrate. pala yung kasal nyo ni Nela, hindi na naman natuloy. Kinukonekta mo na lang kasi lahat eh. Hiniwalay ang katuloy. Yung love story nila, away pati. parang palabas. Hindi naman criminology yung kurso ng babae, pero iniwan siya para sa batas. ah, diba? Ah, diba? Tapos sinayaan mo na lang, diba, para wala na lang away? Kung sa bagay, okay lang nakantot-kantotin ni Batas Shota mo, total mukha namang nanay. Tsaka may bago na siyang girlfriend. Nakita ko yung mga litrato sa Discovery Suites. Ang sweet! Ginawa pang cover photo ni Tips. Kaso lang napansin ko, pag nakatalikod na yung pics, ang hirap na malaman kung sino na yung chicks na yatang punyeta ka. Hello Kitty na nga lang nag-iisa mong tattoo sa katawan, hena pa. Sobrang pait ng love life. Kaya pala ugali nito, maalat pa sa tubig ng dagat. Gusto mong magmasin? Basagi mo sa ulo yung bote mong hawak para sulit yung amat. Di ba sabi mo ikaw yung mesaya na mesayad? Sobrang estupidong banat. Hindi ka mesaya porkit ginagawa mong tubig yung alak. Patagal ng patagal tong alcoholic kumukorni na. Mahirap makuha yung mensaheng nakapasok dun sa bote niya. Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado. Parang Phantom of the Opera. Naikot ko na buong mundo. Positibo ako. Ikaw, lasing ka lang kaya akala mo yung mundo umiikot sa'yo. Hindi tayo magkatipo. Baka nahihilo ka, bro. Tandaan mo, hanggang bars ka lang, iho! Pangkuliseum na to! Alam niyo kung ano katugma ng pangkuliseum na to? Huwag niyo nang i-judge kasi na 3-0 ka, bro! Time! Vuelta para dong 3. Laking! Laking! Shoutouts ulit sa inyong lahat. Looney Tip City, magigay tayo para sa atin lahat. Po. Isabuhay 2016 semifinals. Ang boto, 7-0, advancing sa finals. Yeah! magsalita. Gusto kong pasalamatan si Enigma sa kabila na nangyari kahapon sa kanya. Nandito pa rin siya tunay na sundalo. Ginawa niya, tinuloy niya to para sa atin lahat. Pag-ingay kayo! Siyempre, Tipsy D, sobrang lupit na laban, pare. Ikaw lang pinaghandaan ko ng ganun. Tangina mo. masyado uh, pricing. Uh, ah, maglalabas kami ng album. Hopefully, ano yung 2016 ma-release. Uh, binigay ko yung boto ko 3-0 kay Looney. Uh, ah, mas nag-dominate siya kada round. Mas kompleto. Uh, o oh, yun, yun na lang. So, oh, Looney. Um, judge uh, Looney versus Steve Cedillo. naman yung rounds ni Luni. So, uh, third round, uh, dahil sa round 2 ni Luni na para na-dissect yung style ni Tipsy D, medyo naging ineffective na yung uh, third round ni Tipsy D. So, all three rounds, Luni. Uh, ah, binoto si Luni. Um, okay, uh, summarize ko na lang ang difference na nakita ko malaking factor ngayong setup. Stay tipsy, ang haba. Uh, yun naman yung usual niya. Uh, pag mahaba yung setup ka, i-make sure na haymaker yung huli. Luni, puro two, ang dami yung two-liners na one pang, one pang. Yun, para sa akin, mas marami siyang overall, mas marami yung suntok na mas tumatak. Uh, yun, pero props kay Tip City, classic yung laban, uh, either way, pero yun, Luni. Davis, binoto si Noni para sa akin yung nag-decide ng battle na to is yung round 1. Lakas ng round 1 ni kasi din na ah, dinaig niya yung mga pinag tapos parang parang dibat na accident yung sinabi ni wala naman kung sasakyan nila mo tama maging si Einstein tapos yung yung nakaw angles na pinatawag sa mga tao dahil sa nakaw so yun tumatak sa akin yun tsaka respeto kay Nikit sa mga pero yun talaga Yo, uh, EJ Power. Yan, uh, shout out sa mga tropa ko sa Colorado. Uh, lang sabihin na wala pa ako sa dito sa liga, wala pa ako dito sa, dito sa flip top. Yun na yung dalawang pangunahing iniidol ko sa liga. Kaya yun, sobrang saya ko na nasaksihan ko mismo yung battle na to. Anyways, uh, binoto ko yung binoto ko si Looney on three rounds. Sobrang kakaiba nung pinakita niya ng performance. Sobrang layo. So, sobrang layo sa in-expect namin na Looney. Sobrang laki nung, nung pag-angat eh. Pero props to props, props kay Tipsy D. Sobrang lakas na pinakita. Para sa akin, walang talo sa battle na to. Kaya ayun, shoutout sa kanilang dalawa. Pakilala tayo, batas, verse madam. Blind the pricing batch 1. Uh, ah, saludo kay Team CD para sa akin yung pinakamalakas na material at performance laban kay ah, laban kay Lumi solo. Pero ganoon pa man, malaki pa rin para sa akin ang lamang ni Lumi sa overall na pag-battle all 3 rounds kaya. Lumi.